Matthäus hoofdstuk 3 In daar die tijd het Johannes die doper in die woestijn van Judea begin preek en gesê, Bekeer julle, want die koninkrijk van die hemel het nabij gekom. Hy is die een waar die profeet Jesaja bedoel het toe hy gesê het, Iemand roep in die woestijn, maak die pad vir die Heere gereed, maak die paie vir hom rug uit. Hierdie Johannes het kleren van kameelaar gedra met een leerband om sy jippe, en hy het van sprinkaan en veldheuning gelewe. In die dae het Jerusalem en die hele Judea en die hele omgewing van die Jordaan na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en hulle deur om die Jordaanrivier laat doop. Toe hy merk dat baie van die Fariseërs en die Sadduseërs kom om deur hom gedoop te word, sê hy vir hulle: "Julle slange, wie het julle wys gemaak dat julle die dreigende toren kan ontvlug?" Dra liewer vrugte wat bewys dat jy bekeer is. Jy moet julle nie verbeel dat jy by jouself kan sê ons het Abraham as voorvader nie. Dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Die by lê klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water omdat julle julle bekeer het, maar hy wat na my kom is my meerdere en ek is nie eens werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy het sy skop in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak. Sy koring sal hy na die skuur toe bring, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand. In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê: Ek moet eintlik deur u gedoop word en u kom na my toe. Jesus het hom geantwoord: Nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Daarna het Johannes ingestem. Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy het die gees van God soos 'n duif sien neerdal en op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het: Dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my.